لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه لوجود الأصل في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلا يجوز اقتداؤه به كالصحيح إذا اقتدى بصاحب الجرح السائل أنه لا يجوز له لأن طهارة الإمام ليست بطهارة في حق المقتدي فلم تعتبر طهارته في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلم يجوز اقتداؤه به كذا هذا ولما كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهما فإذا لم يكن مع المقتدين ماء كان التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماء فيجوز اقتداؤهم فصار كاقتداء الغاسل بالماسح بخلاف صاحب الجرح السائل لأن طهارته ضرورية لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليها فلا تعتبر في حق الصحيح وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم فلم تبقى طهارة الإيمان طهارة في حقهم فلا يصح اقتداؤهم به kelganimiz shu tayammum fasli va ulamolarimiz o'rtasida tayammum bilan tahorat o'rtasidagi badallik yoki suv bilan tuproq o'rtasidagi badallikda bir ixtilof bo'lgan edi. Shuni mavzuni boshlagan edik. Ya'ni Imom Muhammadni nazarlarida e, tayammum bilan tahorat o'rtasida badallik bor deganlar. Ya'ni bu yerda gap masalani nozik bir taraflari haqida ketadi va mana bu kitobdan iboraga qarab o'qib turgan talab ilmlar uchun kerak bu yerlar. Ammo umumiy masala eshitmoqchi bo'lganlarimizga bu narsalar baribir inshaalloh foydali bo'ladi-yu. E, kitobda yozilgan ekan, demak o'sha joylarni biz aytib o'taveramiz. Odatimiz shu, o'tyapmiz aytib. E, lekin bu takrordek ko'rinadi. Asli shu masalalarning asosi aytilyapti-da. Bizning ulamolarimiz orasidagi o'sha tayammum tahoratdan o'rin bosar oldimi yoki tuproq suv o'rniga o'rinbosar bo'ldimi shu masalada ixtilof turibdi-da. Imom Muhammad tayammum tahoratdan o'rinbosar bo'lgan degan so'zni oldinga surib, e, bu qoidaga binoan Imom Muhammad nazarida ixtido qiluvchi odam tahoratli bo'lsa, unda imom tayammum qilgan bo'lsa, tahoratli bo'lmaydi. Tayammum bilan tahorat qilgan bo'lsa, ya'ni haqiqiy tahorat emas, hukmiy tahoratni qilgan bo'lsa, imomning tahorati imomda ya'ni tayammumi iqtido qiluvchi uchun tahorat hisoblanmaydi. Chunki iqtido qiluvchi asl tahoratni qildi. E, uni nazdida iqtido qiluvchining nazarida tayammum tahorat hisoblanmaydi. Chunki uni suv borida u tahorat qiluvdi. O'sha suv bilan tahorat qiluvdi. Imom bo'lsa, o'sha suv bilan tahorat qilmagan. Demak, bu odam agar tahoratli odam tayammum qilgan odamga xido qilsa, xido qilgan odam betahorat odamga xido qilgan bo'lib qoladi. Buni haqida, tayammum tahorat qiluvchini haqida haligi tayammum qilgan odam go'yo betahoratda, chunki bunda suv bor edi va tahorat qilgan edi. Imomi bo'lsa haqiqiy tahorat qilmagan edi. Demak, o'sha imomga iqtido qilish joiz emas. Buni misoli bir sog'lom odam bir e, doim oqib turadigan bir jarohati bor odamga iqtido qilish durust emas edi. Bu masalada hamma ittifoq. Ya'ni bir sog' odam, tahoratni tikomil qila oladigan odam bir odamga iqtido qilib bo'lmaydiki, u odamdan bir yarasi bo'lsa va doim qon oqib tursa. Shu imomlikka o'tish durust emas, sog' odamga iqtido qilish durust emas. Xuddi shunga o'xshagan tahoratli inson tayammum qilgan insonga ixtido qilish durus emas. Bu Muhammadning gaplari. Chunki bu yerda e, imomning tahorati iqtido qiluvchini haqida tahorat hisoblanmaydi. E'tibor qilinmaydi tahorat deb. Demak, betahorat odamga iqtido qilgandek bo'lib qoladi. Demak, buni iqtidosi durust bo'lmay qoladi. xuddi o'sha xona qilib turgan odamga iqtido qilish durust bo'lmagan kabi, demak bu yerda ham iqtido qiluvchi tahoratli imom tayammumli bo'lsa, bu tayammumli odamga iqtido qilish durust emas. Bu gap Imom Muhammadning gaplari. Endi Abu Hanifa va Abu Yusufning gaplari bo'yicha tayammum tahoratni o'rniga o'rin bosar emas, balki tuproq suvni o'rniga o'rin bosar. Ikkovi ham tahorat o'zi. Tayammum ham tahorat, tahorat ham tahorat. Faqat tahoratni suv bilan qiladi, tayammumni tuproq bilan qiladi. Demak, gap bu yerda suv bilan tuproq o'rtasidagi o'rin bosarlik haqida dedilar. Ana shu masalaga binoan agar iqtido qiluvchi odamlar tahoratlik, lekin ular bilan bir suv yo'qki, shu suvni imomlariga berib, imom tahorat qilib olsa. Imom suv yo'qligidan u tayammum qilgan. Iqtido qiluvchilar tahoratli, ammo yonlarida suv yo'q oshqacha. Mana bu holatda demak odam nima qiladi namoz o'qish uchun? Tuproqda tayammum qiladi. Demak, tuproq suv yo'q vaqtida mutlaq tahorat o'rniga o'tadi. Demak, tayammum qilgan imom ham tahorat qilgan hisoblanadi. Demak, hali iqtido qiluvchilar bu imomga iqtido qilishlari joizdir. Xuddi bu shunga o'xshaydiki, e, oyog'ini yuvgan, tahoratda oyog'ini yuvgan inson tahorat qilganda mahsusiga masx tortgan insonga iqtido qilsa bo'laveradi-yu. Shunga o'xshagan tahoratli inson tayammum qilganga iqtido qilsa bo'laveradi. Ammo Imom Muhammad keltirgan qon oqib turadigan odamga ixtido qilsa bo'lmaydi degan gap boshqa gap Chunki bir odamdan qon oqib turadigan bo'lsa, u qilgan tahorat zaruriy nochor tahorat hisoblanadi. Ya'ni doim qon oqib turibdi. To'xtaydigan emas, shunaqa kasal, yara. Namoz vaqtini o'tkazishga haqqi yo'q, demak namoz o'qiydi. Nochor o'sha zaruriy tahoratni qilib Taharat qilib bo'lguncha qon oqib ketsa ham uni tahorati sinmaydi, u sohib uzr hisoblanadi. Chunki bu holatda u doim taharat kelib turgan bo'ladi. Bu odamdan qon oqib yo tahorat qilib bo'lishiga betahoratlik kelgan bo'ladi. Demak, e, bu odamning tahorati orqada xido qilayotgan salomat to'g'ri to'la tahorat qilgan odamning haqqida e'tibor qilinmaydi. Demak, go'yo Bunda betahorat odamga xudo qilgan bo'ladi. Agar bir sog' odam, bir yarasi bor odamga, doim xona qilib turadigan odamga xudo qilsa, u sog' odam, tahoratli odam haligi yarasi bor odam betahorat hisoblanadi. Demak, iqtido berish u yerda. Ammo bu tayammumda bo'lsa, tayammum bu odam uchun to'liq tahorat hisoblanadi. Shuning uchun unga tahoratli odam iqtido qilaveradi. Ammo iqtido qiluvchilarda suv bo'lsa, tahoratlari bor, yana oshcha suvlari ham bor. imomga berib turishsa, imom ham tahorat qilib imomlik qilardi. Ana shu suv bo'lsa-da, shunda ham imom tayammum bilan imomlikka o'taveradigan bo'lsa, endi iqtido qiluvchilarning haqqida mana bu shart yo'q bo'lib qoldiki, ya'ni imomni tahoratlilik sharti. Imom tahoratsiz bo'lib qoldi, chunki qo'llarida suv turibdi, shuni berib imomlarning tahoratli bo'lishiga yordam berish imkonlari bo'lib turib, suv bermagandan keyin u endi betahorat bo'lib qoladi bularning nazarida. Agar suv bo'lmaganda, suv bo'lmagandan keyin tayammum qilinadi deb tahorat hisoblanadi. Suv bo'lgandan keyin endi u tayammum o'tmay qoladi. Demak, bular ham o'sha tayammum qilgan odamga xudo qilishi durust bo'lmay qoladi. Suv bo'lgandan keyin tuproqqa tayammum qilish suv do'niga o'tmaydi. Demak, imomning tahorati, ya'ni tayammumi bu odamlar uchun ularning haqida tahorat bo'lmaydi. Demak, bu imomga xudo qilish durust emas. imom o'zi yolg'iz namoz o'qishi durus. Masalan, sizda suv yo'q, yoningizda odamda suv bor. Unda suv bo'lsa ham sizni suvingiz yo'qgandan keyin o'zingizcha tayammum qilib namoz o'qishingiz mumkin. Lekin o'zingizcha tayammum qilib yoningizda suv bor odamga imom bo'lishingiz mumkin emas. Suv bor odamdan suv olib, tahorat qilib, tahoratli imom bo'lish kerak ekanda. Suv bo'lmagandan keyin u vaqtida tahorat o'rniga tayammum o'taverardi. Suv bo'lsa o'tmaydi deyaptilar imom uchun. Bu qoidaga binoan va ala hadal asl al-mutayammim idza amma al-mutawaddi'in va lam yakun ma'ahum ma thumma ra'a wahidun minhum al-ma' va lam ya'lam bihi al-imam wal akharun hatta faraghu fa salatuhu fasida. Wa qala Zufar la tafsud wa huwa riwaya an Abi Yusuf لأنه متوضئ في نفسه فرؤية الماء لا تكون مفسدة في حقه وإنما تفسد صلاته تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام وهي صحيحة ولنا أن طهارة الإمام جعلت عدما في حقه لقدرته على الماء الذي هو أصل إذ لا يبقى الخلف مع وجود الأصل فصار معتقدا فساد صلاة الإمام والمقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام فساد صلاة الإمام تفسد صلاته كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه بكذا هذا bir ajoyib masalani aytyaptilar. Shu yuqoridagi aytgan qoidaga binoan tayammum qilgan imom tahoratli kishilarga imom bo'lsa, imom tayammum qilgan, iqtido qiluvchilar tahoratli. Iqtido qiluvchilarda suv yo'q, demak, iqtidolari durust haligi tayammum qilgan imomga. Shunday qilib iqtido qilib namoz o'qib turgan vaqtida haligi turgan iqtido qilgan odamlardan biri suvni ko'rib qoldi. Bir chekada tahoratga yetadigan suv bor ekan. Shuni ko'rib qoldi. Iqtido qiluvchilardan biri imom bu suvni ko'rgani yo'q, boshqalar ham ko'rgani yo'q. Bir odam ko'rib qoldi. Shu vaqtda namoz o'qishyapti, namozdan bo'shashdi. Ya'ni namoz tugatishdi. Nima bo'ladi desa, ana shu odamning namozi durust bo'lmay qoladi. Haligi uni suvi bor odam bo'lib qoldi-da endi. Suvni ko'rdi. Zufar bo'lsa, e, u odamning namozi ham buzilmaydi der ekanlar. Abu Yusufdan ham shu gap bor ekan. Nega? Chunki bu odam o'zi tahorat olgan odam, tahoratli odam. E, demak, tahoratli odam suvni ko'rib qolishi bilan tahorati buzilmaydi. Qachon buziladi? Qachonki uni namozi buziladi o'sha tahoratli odamda. Imomning namozi buzilsa. Imomning namozi namoz bo'lib turibdi bu yerda. Imomning namozi namoz, u suvni ko'rgan yo'q, boshqalar ham ko'rgan yo'q. U bitta ko'rgan odamni E, suv ko'rib qolishi bilan buni tahorati buzilmaydi chunki bu suv bilan tahorat qilgan tayammum qilgan odam bo'lsa suvni ko'rsa tahorat buzilardi bu tahoratli odam suvni ko'rishi bilan tahorati buzilmaydi binobarin bu odamni tahorati ham buzilmadi namozi namoz imomni ham boshqa qavmni ham namozi namoz bu imomni zufar va abu yusufni bir gaplari ekan abu hanifa bilan muhammad nima deyaptilar Yo, o'sha suvni ko'rib qo'ygan odamning iqtidosi durust bo'lmay qoladi, ya'ni uni namozi bo'lmay qoladi. Dalillari. Imomning tahorati o'sha suvni ko'rgan odamning haqqida yo'qqa aylanib qoldi. Suvni ko'rdimi? Demak, shu suvni berib, u imom suv bilan tahoratli bo'lish kerak edi, u tayammumli imom. suvga qodir bo'lib qoldi go'yo shu yerda imom va o'sha suvni ishlatmay tayammum bilan namoz o'qiyapti. Tayammumi tahorat o'rniga endi o'tmay qoladi. Chunki asl bo'lgan suv turganda o'rin bosar bo'lgan tuproq foydasi bo'lmay qoladi. Endi tuproqdan tayammum qiluvdi-da. U tayammum hisobga o'tmay qoladi. Suv ko'ringandan keyin u odam betahoratga aylanib qoldi, hali imom. Imom betahoratga aylanib qoldi deb o'ylayapti orqadagi hali suvni ko'rgan odam. Chunki mana suv turibdi-da, u tayammum qilib tahorat qilmay namoz o'qib beryapti bizga. Demak, orqadagi o'sha suvni ko'rib qolgan odam imomning namozi buzildi deb e'tiqod qilyapti. Çünkü suv bo'lib turib, bu teyemmüm qildi İktidar Iqtido qiluvchi odam imomni namozi buzilgan deb e'tiqod qilsa, shu adamın namozi buzilar ekan. Bu mana teyemmümden boshqa masalalarda ham bu qoida bir. Mana bir yaxshi iktidar iqtido qilish kerak, kişi iktidar iqtido qilish kerak. takvali bir mo'minga iqtido qilgan odam payg'ambar alayhisolamga iqtido qilib namoz o'qigandek bo'ladi. Mana bu gaplarni hikmati bu yerda chiqyaptiki, imomni tahoratlimi bu yo betahoratmi gumoningiz bo'lsa. Ya'ni shunday fosiq bo'lsa-da namoz ham o'qiradi, boshqa gunohlardan ham hazar qilmaydigan bo'lsa. Unga guvohingiz bo'lsa yo ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni unga iqtido qilishingiz durust bo'lmay qolar ekan. Yaxshini ham, yomonni ham orqasida namoz o'qivergin degan hadis bor. Lekin o'sha yomon deganda o'zi tabiati yomon bo'lishi mumkin. boshqa bo'lishi mumkin, lekin hozirgi namozda tahoratliligiga ishonsangiz, o'qurasiz deganda. Shu namozda ham uni tahorati bor yo'qligiga ishonmasangiz, ya'ni imomni namozi buzuq, imom betahorat namoz o'qiydi degan e'tiqod bo'lsa odamda, shu odamni unga iqtido qilishi durust emas, buning namozi namoz emas. Mana shuning uchun imom tanlash pokiza insonning orqasida namoz o'qiyman deyishlikni mazmuni shu ekanda. Ya'ni uni tahoratida shubha yo'q degan ma'noda. Demak, imomni namozi buzuq namoz deb o'ylagan iqtido qiluvchini namozi namoz emas. Bu misoli shunga o'xshaydiki, qiblani topisha olmay qoldi. Odamlar bir safarda ketyapti, bir to'p odam misoli qibla qayoqligini bilishmay qoldi. Shunda qiblani qasd qilinadi. Istaladi, so'raladi, istab so'rab topadigan bir so'raluvchi odam topilmasa, qiblaga bir alomat topilmasa, endi o'sha namoz o'quvchi inson shu yoq qibla bo'ladi deb o'zini aqli fikrini jamlab turib bir tarafni qasd qiladi. Shu qasd qilgan taraf unga qibla hisoblanadi. Namozini o'qib bo'lgandan keyin boshqa yoqqa qarab o'qigan bo'lsa ham namozi namoz bo'ladi, keyin ma'lum bo'lib qolsa. Chunki u yerda o'sha qasd qilishga ijozat berildi. Ya'ni bir tarafda mana shu yoqqa qibla degan niyat bilan. Shunday holatda 3-4 ta odam namoz o'qimoqchi yo'q. Qibla bu yoq deb imom aytdi. Iqtido qiluvchi qibla bu yoq deb aytib oldi. Boshqa yoqqa qarab o'qiyapti. Imom boshqa yoqqa qarab iqtido qilyapti. Imom namoz o'qiyapti. Iqtido qiluvchi boshqa yoqqa qarab iqtido qilyapti. Ya'ni nima deyapti bu? Nima demoqchi bu bilan? Imom qiblani topmadi, men topdim deyapti-da. De. demak imom qiblaga qarab o'qimadi, demak namozi namoz emas deb oylayapti yaptı. Mana shu odamning namozi namoz bo'lmaydi. Hali iqtido qiluvchini. Chunki imomni namozi buzuq deb o'ylayapti. Demak Demek iqtido qilib bo'lmaydi. Shu yerda talashib qolsa, demak 3 ta odam uch yoqni qibla deb turishib oldi. O'z aqllari bilan, tajribalari bilan biri u desa, biri bir yoq, biri nari yoqda aytyapti. Shunda demak uchovi yolg'iz-yolg'iz namoz o'qiydi. bir biriga xudo qilib bo'lmaydi. Chunki bu yerda har biri ikkinchisini xato deyapti. Xato bo'lgan, xato qiluvchini orqasida namoz o'qib bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagan haligi ixtilo qilib turgan odam suvni ko'rib qolsa, imomni tayammum qilgan bo'lsa, u imom suv turib tahorat qilmadi, demak buni tahorati yo'q, demak namozi buzuq deb o'ylayaptimi? Shu holatda buni o'zining namozi buzilib ketadi. Holbuki imom u suvni ko'rgan yo'q edi. Mana masala shu. آه. ثم نتكلم في المسألة ابتداء فحجة محمد ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين وهذا نص الباب وحجتهما ما روينا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية وما روي عن علي فهو مذهبه وقد خالفه ابن عباس رضي الله عنه والمسألة إذا كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يكون قول البعض حجة على البعض على أن فيه أنه لا يؤم وليس فيه أنه لو أم لا يجوز وهذا كما روي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤم الرجل في سلطانه ثم لو أم جاز كذا هذا Xo'p, endi o'sha mas'alani boshidan aytsak deydilar. Ya'ni Muhammad rahimahulloh, Imom Muhammad tahoratli odam tayammum qilgan imomga ixdo qilish durust emas dedi. Bu gapga dalillari Ali roziyallohu anhuni gaplaridir. Ali aytganki, tayammum qiluvchi odam tahoratli odamga imom bo'lmaydi. Bog'langan, kishanlangan odam qo'l oyog'i bo'sh odamga imom bo'lib bo'lmaydi, imom bo'lmaydi dedilar. Mana bu gapga binoan demak, tayammum qiluvchiga iqtido qilib bo'lmaydi, tayammum qiluvchi imomlikka o'tib bo'lmaydi degan gapni Imom Muhammad aytibdilar. Shu bobdagi hujjat shu endi. endi Abu Hanifa bilan Muhammad Abu Hanifa bilan Abu Yusuf bo'lsa, e, biz rivoyat qilgan edik. Amr ibn al-As radhiyallohu anhu hadislarini rivoyat qilgandik. edik. ana o'sha hadis hujjatdir. Amr ibn al Asni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir lashkariga amir qilib jangga jo'natganlar. Bu hadis o'tuvdi. keyin o'sha tuproqda tayammum qilib imom bo'lib bersang bo'laverardi-ku, namozlarni o'qib bersang dedilar-da. U kishi tayammum masalasidan bexabar ekanlar. Ana shu tayammum qilib ularga imom bo'lsang bo'lardi-ku degan gaplari bilan demak tayammum qilgan odamda imom bo'lishi durustligi chiqyapti. Mana bu hadis e, Abu Hanifa Abu Sufyan dalillari. Endi Alini aytgan gaplari. Ya'ni tayammum qilgan odam tahoratli odamga imom bo'lmaydi degan gaplari u kishining yo'li bu. Ibn Abbos roziyallohu anhu Aliga bu to'g'rida ixtilof qilganlar. Ya'ni sahobalardan biri Ali tayammum qilgan odam imomlikka o'tib bo'lmaydi desa, Ibn Abbos tayammum qilgan odam imomlikka o'tib bo'ladi dedi. Bundan tashqari mana Amr ibn al-Asda tayammum qilib imom bo'lib imom bo'lib namozini o'qib bersang edi ku degan gap o'tdi. Sahobalarda o'rtasida ixtilof bo'lyapti. Ali tayammum qiluvchining imomligi durust emas deydi, Ibn Abbos durust deydi. Masala agar sahobalar o'rtasida xilma-xil javob bo'lib qolsa, mana ikki xil javob bo'ldi ikkita sahobadan. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Unda birovini gapi ikkinchisiga qarshi hujjat bo'la olmaydi. Ya'ni bu yerda Alining gapini olamiz, Ibn Abbosning gapini olamiz deya olmaymiz. Bir-biriga qarshi hujjat bo'lmaydi. Sahobalardan ikki xil gap bo'lsa, birini olishga haqqimiz yo'q, boshqa qo'shimcha dalilimiz bo'lmasa. Ikkovini teng qaraymiz va ikkovini olmaymiz. Agar e, oyat hadis bo'lsa, ana o'shanga amal qilamiz. Ammo sahobalar o'rtasida ixtilof bo'lsa, buni olmaymiz. O'sha masalani bir tarafini tanlashga haqqimiz yo'q. Demak, bu yerda o'rtada qoldik. Alini gapini olib imomli durust emas deylikmi? Ibn Abbosning gapini olib imomli durus deylikmi? O'rtada qoldik endi. Shu yerda yuqoridagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imom bo'lavermabsan-da tayammum qilib degan gaplari endi Ibn Abbosning gapini olishga quvvatlantiryapti. Lekin dedilar, Alini gaplarida ham tushunilsa bir so'z bor. Ya'ni aytayaptilar-ki, tayammum qilgan odam tahorat qilgan odamga imom bo'lmaydi deyapti. Ammo agar tayammum qilgan odam, tahorat qilgan odamga imom bo'lsa, namozi joiz emas deyotganlari yo'q. Bo'laveradi namoz, lekin shuni qilmasin. Tahoratli odam imom bo'lsin. Agar tayammumli odam imom bo'lsa ham namozi bo'laveradi degan gap tagidan chiqib turibdi buni. Mana payg'ambar alayhisolamdan shunday bir so'z bor, shu mazmunda. kishiga uni saltanatida imom bo'linmaydi. Ya'ni siz bir odamni uyiga mehmonga borsangiz, ish bilan borsangiz, o'sha yerda namoz o'qishga to'g'ri kelsa, uni uyida siz imom bo'lmaysiz, u imom bo'ladi. Bu hadis bu. Lekin shu bilan barobar o'sha uyda mehmon imom bo'lsa ham namoz bo'laveradi. Abzalini aytilyapti ekan. Abzali demak, e, uyini egasi yo bir yerni egasi, yo bir mamlakatni egasi imom bo'lishi kerak kelgan mehmonlarga. Imomlik uni haqqi. Lekin shu haqni o'zi bersa mehmonlarga. Mehmon imom bo'lsa namoz bolaveradi Xuddi shunga o'xshagan tayammum qiluvchi, tahorat qiluvchiga imom bo'lmaydi. Shu yaxshi. Bu degani agar tahorat qiluvchi o'zi siz imom bo'ling deb tayammum qiluvchini e, taklif qiladigan bo'lsa, uni imomligi durust deganida xuddi mezbon qolib mehmon imomga o'tgani durust bo'lgandek. Mana sahobalardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyimga keldi va namoz vaqti bo'lib qoldi. Men imom bo'ldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar kabi eng ulug' sahobalarga men uyimda imomlik qildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyni egasi imomlikka haqlik haqliroq deb aytdilar. Demak, uyda egasi namoz o'qishni to'g'ri bajaradigan, ilmli, namoz arkonlarini biladigan bo'lsa, bu odam imom bo'lish kerak ekan, o'zidan ko'ra qanaqa ulug' odamlar mehmon bo'lsa ham. Ya'ni mehmonlar unga taklif qilish kerak ekan. Seni haqqing deb. Agar o'zi bu haqqini bersa, imomlarga yo'q, siz orqangizda namoz o'qiymiz deb. U holatda ana u imom bo'laveradi aliga. mehmon. Shunga o'xshagan tayammum qiluvchi ham, yo'q men tayammumliman. Sizlar tahoratlisizlar, birovinglar imom bo'linglar deish kerak ekanda. Ular o'zlari yo'q. Siz to'g'ri, siz olimsiz, siz biz imomimizsiz va siz imom bo'ling desa, haqqi bor ekan imomlikka tayammum qiluvchi. Faslun fi nawaqidit tayammum. amma bayanu وأما بيان fal ladhi yanquduhu naw'an am wa عام amma al-am فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم وقد مر بيان ذلك كله في موضعه وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص تيمم على الخصوص فوجود الماء وجملة الكلام فيه أن المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو إما أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة إما إن وجده قبل الشروع في الصلاة وإما إن وجده في الصلاة وإما إن وجده بعد الفراغ منها فإن وجده قبل الشروع في الصلاة انتقد تيممه عند عامة العلماء وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه لا ينتقد التيمم بوجود الماء أصلا وجه قوله أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث لا تنقض إلا بالحدث ووجود الماء ليس بحدث ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم وضوء وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل كما في سائر الأخلاف مع أصولها وقوله وجود الماء ليس بحدث مسلم وعندنا أن المتيمم لا يصير محدثا بوجود الماء بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء إلا أنه لم يظهر حكمه ذلك الحدث في حق الصلاة المؤدات يعني فصل tayammumni nima sindiradi? Tahoratni nima sindiradi deb o'tdik-ku. Endi tayammum tahoratni o'rin bosari, tayammumni sindiradigan narsalar haqidagi fasl. bular ikki xil bo'lar ekan, umumiy va xususiy. Umumiysi tushunarli narsa, ya'ni tahoratni sindiradigan narsa. haqiqiy yo hukmiy betahoratliklardan ya'ni qanday tahorat sizlik tahoratni sindirsa, xuddi o'sha tahoratsizlik tayammumni ham sindiradi. Yangi tayammum qilish kerak. Bir odam tahorati yo'q edi, tayammum qilib namoz o'qidi. Keyin tahorati sinsa, yana tayammumni qilib olish kerak. Xuddi yangi tahorat olgan kabi, modomiki suv topilmasa. Ha, bu demak tayammumni sindiradigan narsa, tahorat sindiradigan narsa ekan, bu to'g'rida o'zini o'rnida aytildi. Endi tayammumni sindiradigan xos narsa bor. Tahorat sindirmaydi, tayammumni sindiradi. Bu nima bu? Suv topilib qolishi. Suv topilib qolsa, tayammum o'zidan o'zi sinadi. Tayammum bor, tahorat singan yo'q. Shu tayammum qiyodan suvni ko'rdimi? Tahorat, tayammumi sinib qoladi. Ammo tahoratli odam suvni ko'rsa, tahorati sinmaydi. Bundagi qisqacha gap shuki, tayammum qiluvchi odam suvni topib qolsa, bunda yo unday yo bunday bo'ladigan holatlar bor. Masalan, tayammum qildi, hali namozni boshlamay turib suv topib qoldi, bitta holat. Yo namozda turgan joyda suv kelib qoldi oldiga. Bu ikkinchi holat. Yo namozni o'qib bo'lgandan keyin suv topilib qoldi. Bu uchinchi holat. Agar namoz boshlamay turib suv topilib qolsa, unda hamma ulamolar bu odamni tayammumi sindi. Demak, suv bilan tahorat qilib o'qiydi namozim deydi. Buni tushunamiz. Abu Salama ibn Abdurrahmandan rivoyat bo'ladiki, suv topilganda umuman tayammum sinmaydi derkan u kishi. Mazhabimizda bu gap olinmagan. Suv topildimi? Tayammum sinadi. Bir kishi suv topilib qolsa qanday tayammum silsin der ekan sababini aytadilar sababi shuki tayammum shu odam haqida durust bo'ldi nima uchun suv yo'qligi uchun tayammumni qildi tayammumi durustmi endi demak bu tayammum unga uchun tahorat durust bo'lgan tahorati bor bu odamni bu tahorat faqat tahorat singanda ketadi su topilishi tahorat sinishiga kirmaydi-ku. Demak, suv topilgani boshqa narsa. Buni tahorat sinmagandan keyin haligi tayammumni ishlab turaveradi, tayammum bilan namozini o'qiradi derak. Bu bir kishining gap. Lekin omma ulamo nima dedi? E, tahorat sinadi, tayammum sinadi, tahorat qilish kerak endi suv bilan. Dalil shuki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, tayammum musulmon odamga tahoratdir. 10 yilgacha bo'lsa ham modomiki suv topolmasa suv topdimi u tayammum tahorat bo'lmay qoladi suv topolmasa yo tahorat sinmasa demak tayammum qilib tahorat sinsa yangi tayammum qiladi tayammum qilib suv topilib qolsa endi u tahorat qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayammumni musulmon odamga tahorat deb belgiladilar ammo bir chegaragacha suv topilish degan chegaragacha bir chegaragacha cho'zilgan narsa o'sha chegara topilgandan keyin tugaydi u narsa. Suv topilguncha dedim, suv topildi, endi tayammum tugab qoladi. Tahorat sinmayotgan bo'lsa suv topildi, tahorat singandek bo'lib tayammum sinib ketadi. Endi u tahorat qilmasa, uni namoz bo'lmaydi. Nega desa, tayammum tahoratni o'rin bosari. Suv turganda asl bo'lgan. Uni o'rin bosari bo'lgan tayammumga borishga haqqimiz yo'q. Suv bo'lmasa, o'shanda uni o'rin bosariga ishimiz tushadi. har vaqtda ham o'sha o'rin bosarlar asl topilmaganda uni o'rniga o'rin o'rinbosarni ishlatiladida. Asl suv bo'lgandan keyin o'rin bosar bo'lgan tuproqqa tayammumga yo'l bo'lmay qoladi. Endi bu kishini gaplari Abu Salama ibn Abdurrahmon degan kishini gaplari bu kishi juda katta olimlardan ekan. islom olamida taniqli kishilar bo'lgan, ko'p kishilar bu kishilar rivoyat qilishgan ekan. Ana shu Abu Salama aytadilar, e, suv topilishi bilan tayammum sinib ketmaydi. Tayammum qilgan, o'sha tayammum bilan namoz o'qiradi dedilar. E, va dalil qilib aytmoqchi bo'ldilarki, suvni ko'rib qolish tahorat sindiradigan narsa emas-ku. Suv ko'rib qolsanglar tayammum sinib ketadimi degan gaplari biz taslim qilamiz. Ya'ni buni qabul qilamiz. Haqiqatda suv tahorat sindiradigan narsa suv topilishi. Ammo bizning nazdimizda tayammum qiluvchi odam suv topilganda tahorati sinmaydi. O'sha vaqtda sinmaydi. Balki avval singan tahorat suv topilmagan uchun tayammum qilib, shu bilan tahorat singanligi yashirinib turuvdi. Suv topilganda o'sha avvalgi betahoratlik yuzaga chiqadi. Suv topilganda o'sha vaqtda tahorating ketdi deyilmaydi. U avvalgi betahoratliging endi keldi, endi tahorat qil deydi. Suv topilmasa o'sha betahoratlikni tayammum yopib, tayammum bilan tahoratlikka aylanib turuvding. Suv topilgandan keyin endi rosakam tahorat qilgan deyiladi. demak, o'qib bo'lgan namozlar tayammum bilan bir odam namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin suv topilsa, suv topilgandan keyin avvalgi namozni qaytib o'qimaydi. o'qib bo'lgan namozlar haqida u tahoratlik edi, uni tahoratsizligi yashirin turuvdi. Tayammum uni tahoratli qilib qo'ygan edi. O'sha vaqtda o'qib bo'lgan namozi namoz. Suv topilgan vaqtidagi namozni endi buni buyog'ida suv bilan o'qish kerak, tahorat bilan, tayammum bilan o'qish durust emas. ثم وجود الماء نوعان وجوده من حيث الصورة والمعنى وهو أن يكون مقدور الاستعمال له وأنه ينقض التيمم ووجوده من حيث الصورة دون المعنى وهو ألا يقدر على استعماله وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم لو مر بالمتيمم على الماء لبه لو مر المتيمم لو مر لو مر بالمتيمم تورق على الماء الكثير وهو لا يعلم به أو كان غافلا أو نائما لا يبطل تيممه كذا روي عن أبي يوسف وكذا لو مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لا ينتقد تيممه كذا ذكر محمد بن مقاتل الرازي وقال هذا قياس قول أصحابنا لأنه غير واجد للماء معنا فكان ملحقا بالعدم وكذا إذا أتى أتى بئرا وليس معه دل أو رشا أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش لا ينتقد تيممه لما قلنا وكذا لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في جب أو نحوه على قياس ما حكى حكي عن أبي ناصر محمد بن سلام لأنه معد للسقيا دون الوضوء إلا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا فينتقد التيمم والأصل في أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا ثم وجود الماء إنما ينقض التيمم إذا كان القدر الموجود القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال فإن كان لا يكفي لا ينقض عندنا Suv topilib qolish degan gap o'tyapti-da. Suv topilib qolishi ikki xil bo'ladi. Ham suratda, ham ma'noda suv topilishi mumkin. E, ya'ni suv topdingiz va shuni ishlatishga ham imkoningiz bor. Masalan, quduqda suv turibdi, oladigan paqir bo'lmasa, suv topmagan hisoblanasiz. Suv topdingiz u qodirmassiz. Demak, bir yerda suratda suv topildi, ma'noda topilmadi. Suvni topganingiz, suratini ham, suvni ham topdingiz va uni ishlatishga ham qodir bo'lsangiz, mana shunda suvni ham suratini, ham ma'nosini topdingiz. Mana shunday suv topsangiz, tayammum sinadi. Tayammum sindiradi u suvni topilishi. Ammo faqat suvni suratini topilsa-yu ma'nosini topilmasa. Ya'ni suv topdingiz, uni ishlatadigan narsangiz yo'q. haligi aytilgandek quduqdan tortib oladigan faqiringiz, arqoningiz yo'q. Bunda suvni ko'rib turib, tayammum qilib namoz o'qiyasiz. Chunki u suvni ishlatishga qodir emassiz. Demak, siz tayammum qilgan bo'lsangiz, o'sha suvni shunday holatda topganingiz bilan tayammum sinmaydi. Tayammum turaveradi. Hatto deydi, tayammum qilgan odamni ko'p suvni oldidan olib o'tilsa, murra deganda shu ma'no chiqadi. O'zim odam bilmaydi. ya'ni suv yonidan o'tib ketayotganini bilmay o'tib ketdi yoki uyquda edi bir g'aflatda edi suv yonidan uni olib o'tildi mana shunday holatda aravada o'tib ketaverdi suv nima qildida bu e, masalan uyquda bo'lsa qanday tayammum turadi desa tayammum qilib usul qilishni o'rniga bir odam tayammum qilgan bo'lsa shu tayammum endi uxlab qolsa ham turaveradi. Tayammumi sinmaydi. Uyg'onib namoz o'qimoqchi bo'lsa, tahorat uchun tayammum qiladi. Haligi yana junubga aylanib qolmaydi bu. Shu ma'noda tayammumi boqiy turadi. Har shunaqa bo'lib bir uyqudagi odamni bilmagan odamni suvni yonidan yetarli suvni, ko'p suvni oldidan olib o'tilsa, bu bilmadimi? Demak, suvni topgan hisoblanmaydi. Demak, buni tayammumi tayammum bo'lib turaveradi. Tayammumi botil bo'lmaydi. Abu Yusufdan shu gap rivoyat qilingan. Shunga o'xshagan. Suvni oldidan o'tdi bu odam. Bir joyda turibdi suv, ammo o'shanga tusha olmaydi, haliga aytganimizdek. Tushsa dushman bor, yo bir hayvonlar bor yetkish, ulardan qo'rqganidan suvni ko'rib turib ham suvni yoniga tusha olmaydi. suvni ko'rib turib ham bu odam tayammum qilaveradi, tayammum qilgan bo'lsa sinmaydi uni tayammum. Chunki bu odam suvni suratini topdi. ma'nosini topgan yo'q, ya'ni ishlatishga qodir emas. Muhammad ibn Muqattil Rozi shunday degan ekanki, bizi ashabimiz, mazhabimiz rahbarlarini qiyosi qoidasi shu ekan. Gapimdan olinadigan masala shu ekan. Chunki bu odam suvni topmadi. Ma'noda topmadi, suratda topdi. Demak, suvni topmagan odam bilan barobar tayammumi tayammum. Shunga o'xshagan aytib o'tganimiz misolni endi aytayaptilar. Bir quduqning oldidan o'tdi. U quduqda faqir yo arqon, faqir ham bor, oladigan arqoni yo'qdir. Ish qilib ishlata olmaydi shu suvni. E, yoki suvni topdi, shu suvni endi o'zi juda chanqab turgan, ya'ni kelajakda ham yana sahroda davom etyapti. Bu ichishlikka olib qo'ymoqchi bo'ldi. suvni topdi, tayammumda yuribdi, tahorat yetadigan suv bor, lekin shunda tahorat qilsa, ichgani suv qolmay qoladi. Mana shu ichmasam haloy bo'laman degan qo'rquv bo'lsa, demak suv topsa ham u suv topmagan hisoblanaveradi. Bu suv ichgani bo'lgan suvda tayammum buzilmaydi. Buni yuqorida o'tgan darslarimizda ham aytdik. Shunga o'xshagan o'sha sahroda odat bor ekan, bir meshlarga, shunaqa bir idishlarga suv qo'yib qo'yilar ekan. yo'lovchi karvonlar uchun, musofirlar uchun suv qo'yib qo'yilar ekan. Mana bunday sahroda o'shnaqa suvni topsa ham tayammumi buzilmas ekan. Bu endi Abu Nasr Muhammad ibn Salom hikoya qilgan gaplariga binoan shunaqa ekan. Buzilmaydi tayammumimiz. Sahroda bir idishda suvni topsa ham. Chunki bu suv odatda ichgani qo'yilgan suv, tahoratga emas. Bu tahorat qilib qo'ysa, keyingi musofirlar kelib icha e, icholmay qoladi. Ammo o'sha suv ko'p bo'lsa-chi, bunda bu odam dalil topgan bo'ladi bu ko'pligidan. Demak, bu suv ham tahoratga ham ichgani ekan deb. Ana endi bunda tayammum buziladi. Chunki bu yerda uni tahorat qilgani olishga imkoni haqqi bor buni. Ko'p suv bo'lganligi uchun. Demak, suvni ko'rib qolishni o'zida ham yo suvni ishlata olmaydigan bo'lamiz, yo ishlata olmaydigan bo'lmaymiz. Agar suvni ishlatishga qodir bo'lsak, tayammum qilgan bo'lsak, tayammumimiz sinadi, suv bilan tahorat qilamiz. Ishlatishga qodir bo'lmasa, yo yetarli suv bo'lmasa, unda tayammum turaveradi, sinmaydi. Tahorat qilmay yana tayammum davom etaveradi. Wal aslu fi anna kullama mana'a wujuduhu التيمم نقض وجوده التيمم ما وما لا فلا ثم وجود الماء إنما ينقض التيمم إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال فإن كان لا يكفي لا ينقض عندنا وعند الشافعي قليله وكثيره ينقض والخلاف في البقاء كالخلاف في الابتداء وقد مر ذكره في بيان الشرائط وعلى هذا يخرج ما ذكره محمد في الزيادات لو أن خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعا لأن كل واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين وليس البعض أولى من البعض فينتقض تيممهم احتياطا demak suv topish degan gapdagi qoida shuki har narsaki o'sha narsani borligi tayammumdan to'sib qolar edi. ana shu narsa topilib qolsa tayammum sinadi suv bo'lsa tayammum qilish mumkin emas edi tayammum qilgandan keyin o'sha suv topilib qolsa tayammum sinadi unday bo'lmasa tayammum sinmaydi ya'ni e, tahoratga yarasha bo'lmasa hozirga aytilgandek bo'lsa endi suvni topilishi tayammumni sindiradi qachon ya'ni suv bor ishlatishga qodirsiz shu suv sizni tayammumingizni sindiradi qachon Ashi topilgan suv sizga tahoratga yetarli suv bo'lsa, yo g'usul kerak bo'lsa, g'usulga yetarli suv bo'lsa. Ammo yetarli suv bo'lmasa, suv topdingiz-ku, tahoratingiz yarim a'zoyingizga yetadi. Demak, bunda tayammumingiz turaveradi. Bu bizning mazhabimiz. Shofiy mazhablarida bo'lsa, ozmi, ko'pmi suv topdingizmi, tayammum sinadi. E, bu gapdagi ixtilof e, shu tayammumning shartlarini bayon qilganimizda aytganmiz, shunga murojaat qilinsa bo'ladi. Boshidagi ixtilof davom etadi, davomida ham shu ixtilof keladi, ya'ni u kishi aytadilarki, masalan, bir odam tahorati sindi. Tayammum qiladi. Shu tayammum qilishi uchun suv bo'lmasligi kerak deydi u kishi. Ozgina suv bo'lsa ham o'sha suvni ishlatib olib, qolganiga tayammum qiladi deydi. Masalan, tahoratda bitta yuzini yuvishlikka yetadigan suv bo'lsa, bu odamni tayammum qilishga haqqi yo'q. Yuzini yuvadi, suvni tugatadi. Endi suv topilmay qoldi menga deb tayammum bo'ladi. Tayammumga haqqi bo'ladi dedi. Biz axir baribir tahorat bo'lmaydi-ku o'sha yuzni yuvish bilan. Demak, undan ko'ra o'sha suvni isrof qilmasdan tayammum qil, baribir tahorat suvni to'kib yuborib go'yo tayammum qilganga o'xshagan. Yarim azoni yuvish bilan tahorat komil bo'lmaydi. endi mana shunday u kishida demak suv topildimi tayammum qilish durust emas. Chunki Qur'onda Alloh taolo agar suv topolmasanglar degan. Qo'lingizda suv turibdi-ku. Suv topolmasanglar degan gap sizga to'g'ri kelmaydi. Shu suvingizni tugatib qo'yganingizdan keyin endi suv topolmasanglarga kirib qolasiz. Endi tayammum qilishingiz durust deydilar-da u kishi. Shu gaplar o'tgan edi o'sha tayammum shartlarida. Endi shu qoidaga binoan Muhammad Imom Muhammad'ın ziyadat kitobidagi aytgan gaplari bu kaydanın tashqaridir. Bir misol chiroyli bir e, balki ibratli bilib oladigan bir masalani aytyaptilar. 5 ta odam tayammum qilib suv yo'qligidan ketishayotgan edi namozlarni o'qishib tayammum bilan. Suv topishib aldı. Ammo usul bittasiga tahoratga yetadi xolos. Tahoratga 5 ta odam muhtoj. Suv bitta odamni tahoratiga kifoya qiladi. Nima bo'ladi shunda desa, shu 5 o'vini ham tayammumi buzilar ekan. Chunki o'sha 5 o'vdan har biri o'sha suvni e, iste'mol qilishga qodirda. Masalan, men tahorat qilaman deganimdek, siz ham shuni aytishingiz mumkin, narisi ham. Har birini haqqi bor tahorat qilishga va har biriga yetadigan suv bor. Bitta odamga yetadigan. O'sha bitta odam sen, u men emas deya olmaysiz-da. U siz bo'lishingiz mumkin, u yoki yana biroq bo'lishi mumkin. Demak, har birovi beshovidan suvni topgan hisoblanib qoldi. suratda ham, ma'noda ham. Demak, tayammumlari buziladi. aniq ulardan har biri iste'mol qilishi mumkin bo'lgan va bir tahoratga yetadigan suvdir. Ulardan birini biridan a'lo qo'yilmaydi. Musulmonmi hammasi teng. Hammasiga namoz farzligi teng. Hammasi tahorat olishga teng huquqli. Nega bittasi olib boshqasi olmas ekan? Demak, hammasi shu suvga qodirdek ko'rinar ekanda. Shundan ozginasini to'kib yuborilsa, hammasini tayammumi tayammum bo'lib qolardi. Chunki bittasiga ham yetmasa agar. Bittasiga yetadigan bo'ldimi? 5-10 ham tayammumi tayammum emas. tayammumlik bo'lsalar, demak tayammumlari sindi bo'ladi. Ana shunda endi bittasi tahorat olsa, o'zlari mayli siz tahorat qilib oling desami, siz bizga imom bo'lasiz, siz tahoratli bo'ling desami. Shunda endi qolgan to'rovi tayammum qilib, chunki ularda endi suv qolmadi endi. Yo'q. Namozni o'qilaveradi.